Felicio en museo. Malfermigis en Copenhago, Danlando, eta museo cun ega ambizio. Museo de Felicio. En la urbo centro, en spazio de ducent quardec quadratai metroi, oni montras al visitantoi bildoin ciui pensigas pri unu el la versaine universalai homai desiroi. Esti felicia. Ne hazarde tio ocasis en Danlando. Gi occupas la duan locon inter la landoi kiui atingis plei poento poentoin laula monda rapporto pri felicio. Tiu ducent pagia interesa libro estas detala analiso pri tiu subjektiva temo. Laudi, la pli felicei homoi trovigas en Nordio, aparte en Finlando, sep puncto hoc poentoi. Por comparo, Brituio ocupas la dectrian locon, sep puncto unu poentoi. Usono la dec ocan locon, 6.9 poentoi. Brasilo la 32an lokon 6.3 poentoi. Japanio la 62an lokon 5.8 poentoi. Lastan 123an pozicion ocupas Afgan lando 2.5 poentoi kial precise nordianoi estas la plei felicei in la mondo? La respondo dependas unue de la difino. Cio estas felicio? Compreneble gi estas tutte subiectiva sento, appenao mesurebla per scienzae datumoi. Tio tamen ne baris la esploremon de sciencistoi. Ili pristudas la amplexam gamon da factoroi quiui povus causi senton de viv contento al ordinarei homoi. Post longa considerado, cun multae favore cae contrauae argumentoi, ili alvenis al ses elementoi quiui shainas essenzae. Quelcae el tiui elementoi concernas al sociae instanzoi, aliae estas culturae. Bone funccianta democratio. Bone funcciantae sociae servoi. Malalta quanto da crimoi. Malalta nivelo de corrupto. Sento de liberezzo flanque de civitanoi. Sento de fido inter homoi, cae relate al registarei institucioi. La tuta afero aspectas suffice simpla, ciu Cion devas fare la diversae popoloi en la mondo por atingi tion? Se trovidias alt qualitae institucioi, cun minimum grado de corrupto kai maximum partopreno representantigio de la civitanoi en bone funccianta democratia regimo ien la unua pasho. se crome oni creas culturan et toson de comunetso inter la individuoi cun interfidemo interconnectigio cae helpemo jen la dua pascio. Resume, suficias fidinda registaro cae solidara popolo. Oni povas contesti cae pridubi tiaen studoin pri felicio, char temas ja pri tutte subjektiva, complexa afero. Tamen, restas la positiva flanco che oni pensu prigi. Ien la messaggio de la nova Museo de Felicio en Copenhago. Estas eble construi pli bonan mondon.